咁啊，翻嚟第二節啊，今日係三月二十九號啊，咁啊誒，今日咧亦都係 Good Friday，係耶穌受難日啊，咁啊，就算你唔係基督徒，你都知道耶穌受難日受難日係指咩啦？咪耶穌被釘上十字架啊，即係呢個耶穌受難日啊。咁今日咧三月二十九號咧，就喺呢一個所謂誒。呃

嗱，又咁啱得咁巧，係咪就今日係同一日，係咪？又係 Good Friday，又係黃花崗七十二烈士嘅殉難嘅紀念日，係咪？咁所以我條題目咧就係、是、誒，因為我咁跟住咁我諗到香港啦，係咪？都係政治抗爭嚟嘅啫嘛，係咪？誒、呃、黃花崗呢七十二位年青人，誒、呃、即係以死相搏。

喺呢度我其實都寫過好多篇文㗎啦，鬱文橫義啊，啊誒呢、這個呢、這個呢、這個誒誒、呃、近詩隨寫啊，係咪？即係每日一首詩啊，算啦，咁即即係我成日都寫啲短短地嘅咁樣，係咪？咁啊大家交流下咁，即係咁比較有啲營養啦，係咪？唔好成日喺度打飛機啊，係咪？即係你要多啲人拉、like、好易嘅啫嘛，係咪？做個圖係咪？如果

標題黨，咁啲人就哇係咁剔到佢方便咁啦。屌你整篇水蛇春咁長，咁揾揾阿茂睇咩？係咪？like 都唔想 like 你啊，係咪？咁我我哋嘅目的就唔係要你 like 嘅，要你睇嘅啫，係咪？所以今日我喺 Facebook 嗰個咧，可以誒、呃、個圖可以攞出嚟俾大家睇下啦啊！即係為香港政治受難者禱告喺 Facebook 今日嘅咁咧我就話咧耶穌受難日，我想起潘霍華。

咁啊俾我走去讀夜校喎。我最記得嘅一年班下學期讀夜校，讀咗一個學期之後咧，就入去九龍城寨一間叫聖安德勒天主教學校。呢間天主教學校好有趣嘅喎，嗰、那、個校長係國民黨嚟嘅喎，所以我哋朝頭早即係翻學嘅時候先就練咩咧？

願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行到天上，就咁啫嘛，係咪？但係中文譯法唔同咁解，咪又係朝頭早就喺度念主禱文，念完主禱文咧就念如是令國民凡四十年，其目的在求中國之自由平等，係嘛？總理為足，國父為足。我嗰陣時讀呢間小學二年班，咪、啊、姓立德啊！

耶穌當年潔淨聖堂咪得掃場啊，又係係嘛？即係我我哋翹口慘手啊，大佬你同我拗係嘛？所以社民連，我即係我幫社民連寫咗一篇嘢好長嘅，即係講我哋啲肢體抗爭係咪？係咪？就攞耶穌潔淨聖殿嚟講啊！咁另外一個咧影響我好深嘅人咧，即係當我讀聖經，我對保羅係咪